Kanın içimdeki vicdanı Yakın içimdeki insanı Bir canım var o da simsiyah Silahımda yol al isyanım Kendime nefretim hep Sersefilim virane zindanım Evim bizden her yer Sözleri ise cinayet ihbarı Sirenler Buca'da full Bu taraf çoğu Sıkıntı bol ama sıkıntı yok Sıkıştı roz elinde koş Gecikme polisin belinde kol Benimle koş bir kere düşün Empati kur yerimle ol Yenilmez olarak doğardık o zaman eninde sonunda Seninle enişte sokağım ol Konayım odalarına koy yoksa yapo kalbine Aşık olurum kafesime kovamı koy Kafi denetim altında tutulan kafesin içinden kurtulamaz Maziye tutunmak uçurumda bir daha sigara sebebi cari Yokarım yerini Denizin en dibine bir karış mezarım Derin ben içinde firarım acilen Ört beni Kazıp kazıp gömyeni Görürsem yüzüne tüküreceğim Kaderin kefenim kafi Yazıp yazıp sözleri Sonunda sonunu düşüneceğim Güzel hanımla acımayın ayın Kanıksarım yaşarım dışında kalıpları Taşarım kabımla takarım çıtayı çatıya Şaşırır yakınlarım Yaradan ümidi kesenleri Bugüne çalışır akılları Kesiyorum kanıksarım Bunu da yatışır acılarım Yakışır yaşama saçın akı Canımın adı da kaşımdadır Aşılamak hep bir sorun Alışır başına kalır adım Yarışın içinde çamura bulanır Aşırı biçimde var. burası gelmişin Rezil olur canedir kahırdan adım adım Sıyırtır akıl olur kıskanılır Hasım ısım kareser asım Tutmasın demesin eline mikrofon Bir balon elinde koca dünya durmasın Neyi seviyorsan git o oh, ol oh. Babacım yaşamın yapı taşı Yaşamak yaşayıp tanışı ee. Dünyadan atlasam Atlasam ya yanına Dünyanı yazmaya Yazmaya ya yerine Sen soluktan atlas Ben yorulmam asla Dünyaları sırtlasam da yenilmem zamana Dünyamdan atlas ama son ince detaylar Saklasam Saklasam en derine dünyadan atlasam Atlasam ya yanına Dünyanı yazmaya Yazmaya ya yerine Sen soluklan atlas Ben yorulmam asla Dünyaları sırtlasam da yenilmem zamana Dünyamdan atlasam asıl inince detaylar Saklasam Saklasam en derine